بوك تو ثمانية وخمسون 58 58. أجزاء الجسم Körperteile Körperteile. أرسم رجلا Ich zeichne einen Mann. Ich zeichne einen Mann. الرأس أولا Zuerst den Kopf. Zuerst den Kopf. الرجل يرتدي قبعة Der Mann trägt einen Hut. Der Mann trägt einen Hut. الشعر لا يراه أحد Die Haare sieht man nicht. Die Haare sieht man nicht. الأذنان لا يراهما أحد أيضا Die Ohren sieht man auch nicht. Die Ohren sieht man auch nicht. الظهر لا يراه أحد أيضا Den Rücken sieht man auch nicht. Den Rücken sieht man auch nicht. أرسم العينين والفم Ich zeichne die Augen und den Mund. Ich zeichne die Augen und den Mund. الرجل يرقص ويضحك Der Mann tanzt und lacht. Der Mann tanzt und lacht. الرجل له أنف طويل Der Mann hat eine lange Nase. Der Mann hat eine lange Nase. هو يحمل بيديه عصا Er trägt einen Stock in den Händen. Er trägt einen Stock in den Händen. هو يرتدي وشاحا حول العنق Er trägt auch einen Schal um den Hals. Er trägt auch einen Schal um den Hals. الفصل شتاء والجو بارد Es ist Winter und es ist kalt. Es ist Winter und es ist kalt. الذراعان قويتان Die Arme sind kräftig. Die Arme sind kräftig. الساقان أيضا قويتان Die Beine sind auch kräftig. Die Beine sind auch kräftig. الرجل مصنوع من الثلج Der Mann ist aus Schnee. Der Mann ist aus Schnee. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا Er trägt keine Hose und keinen Mantel. Er trägt keine Hose und keinen Mantel. لكن الرجل غير بردان Aber der Mann friert nicht. Aber der Mann friert nicht. هو رجل من ثلج Er ist ein Schneemann. Er ist ein Schneemann.